Ako'y mula sa isa Naubos ang lima Hanggang umabot, umabot ng labing lima Pagdating ng dalawang po Hindi na makatayo Busog na busog, lubog na sa pagkaupo Yan na nga ang sinasabi Hindi naman babae Nagkakandara pa na para bang Sa pagtoma na luma Ang dating mo pare bumubutas ang bituka Ang buto ay pinabali sunod-sunod na ang lagok Walang pake kumatigok basta serbesa nalalasap Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Teka ka muna bago miyarat ang cerveza Makinig na muna bago tumagin ang isa puto Dinuguhan aso ang pulutan naman na bang naubos na ano naman ng babalata kasi hindi ka papipigil ang gigigil parang kikil ang bunganga di nagsasawa sa kakatoma sa buong maghapon at buong magdamag ang bituka sayan sa lupa at nalalaglag ang katawan tumitiklop na parang papel nang tutulak sa kalsada ng mga pader tumataas ang tama utak ay sinasala hanggang ngayon bumubula pa ang bunganga El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Lumulubot parang buwan, lumalaki ang tiyan Sa tunay ng lalaki lumalaki pati ang panad kailanman Di na maipagpapalit ang alak Kahit anong mangyari maging duguman ang dumanak Simula sa patikim hanggang sa malasing papalak Ang ng loob mapipigilan dila ay kumakate Di na malayan tinagaya ng balde-balde Kasi ang sabi pakiramdam daw ay magaang Ay pagkatapos ay baliw na at nabubuwang Ay pagkatapos sa ligaya mong nakamit Ayan tuloy na walan ka na pala ng bait Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki ng tinopak Sirbesa ang kapiling at laging hinahanap sa umaga Tanghali, sa hapon at gabi Kahit walang pulutan, hindi pa kukuli Lumilipad, lumilipad, umiikot ang mundo Lumalakad sa kalsada na para bang trupo Nagwawala, nawawala sa sarili, nawawala na nga ang pera Kumagapang sa lupa Cerveza El Grande Inumin tunay na tunay na tunay na lalaki Cerveza I'm not dumb. I'm not dumb. I'm not dumb. I'm not dumb. I'm not. I'm not. I'm not dumb.